Ասուլիսի առաջին եւ 44-օրյա պատերազմից հետո ամենակարևոր հարցերից մեկը վերաբերում է ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից օկուպացված հայ հոգևոր մշակութային ժառանգության պահպանմանը։ Առաջի անգամ չէ, որ մենք խոսում ենք այս թեմայի մասին։ Պատերազմից հետո մենք մշտապես անդրադարձել ենք, սա կարևորագույն հարցերից մեկն է, որ պատերազմից հետո մենք կորցրեցինք մեծ տարածքներ, անվերադարձ կորցրեցինք մեր եղբայրներին ու քույրերին եւ մեր սրբությունները, որ այնտեղ են։ Եվ սրա մասին բազմիցս խոսել ենք եւ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի դեմս ամենայն հայոց հայրապետի, անգամ Մայրաթորում գրասենյակ է բացվել Արցախի պատմամշակութային հուշարձանների կապակցությամբ եւ դրա գործառույթները իրականացնում են այնտեղ եւ բազմակողմանի Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը դիմել է բազում երկրների, համաշխարհային եկեղեցական կազմակերպություններին, քույր եկեղեցիներին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին եւ տարբեր այլ կազմակերպություններին մեկ նպատակ հետապնդելով ճակատագիրը մեր օկուպացված տարածքում գտնվող սրբավայրերի եկեղեցիների վանկը ինչքան մենք տեղյակ ենք եւ գիտենք եւ ականատես ենք լինում, որովհետեւ ապրելով 21-րդ դարում հեշտ է ուսումնասիրել եւ տեսնել ինչ ձեռագիր է թողնում Ադրբեջանը գրավյալ տարածքներում մեր եկեղեցիների նկատմամբ միջև անգամ ոչնչացում, միջև անգամ քրիստոնեական նշանագրերի, վավերագրերի ջնջում, ինչու՞ չի նաև ձևափոխում եկեղեցու, դա ամենաբարձր մակարդակով, որի առաջնորդը դառնում է ինքը հենց նախագահ, որ ցույց է տալիս ինչպես կարելի է ոչնչացնել քրիստոնեական արժեքները։ Այս առումով եւս մեկ անգամ մենք նորից մեր մտահոգությունը եւ այն առումով, որ եկեղեցիները, պատմամշակութային հուշարձանները, եթե մենք դնենք համեմատական առաջին, երկրորդ եւ այս պատերազմի, ադրբեջանական ձեռագիրը փոխվել է դեպի ավելի վատը։ Նախկինում եթե նրանք գոնե անտարբեր էին նման հուշարձանների նկատմամբ, այսօր անտարբեր չեն, այսօր կամ պետք է ձևափոխեն, կամ ոչնչացնեն, կամ էլ հայկական հետքը բնաջնջեն, ջնջեն, վերացնեն։ Միջազգային կառույցների եւ շահագրգիռ կազմակերպությունների մոտեցումն ու անտարբերությունը խնդրո առարկայի հանդեպ Սրբազանի կարծիքով անընդունելի է, ըստ այդմել հայկական կողմի անելիքները շատ ու կանոնակարգված։ Ես ինչքան տեղյակ եմ եվրոպական բոլոր երկրները կարծես թե սպասողական վիճակում են որևէ մեկը լուրջ այլ չի կատարում այս ուղությամբ առավել եւս երբ որ ցայնը հնչում է եւ Արցախի պետական մարմիններից եւ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինից եւ նաեւ Արցախի թեմից կարծես լսելով լսում են բայց չեն լսում եւ սա կնշանակի որ մենք շատ անելիքներ ունենք այս ուղությամբ որ เป զի նրանց քարացած սրտերը փափկի եւ խոլ ակաժները լսեն թե ինչ է կատարում Արցախում ամեն մի րոպեն ամեն մի ժամը մեզ համար շատ թանկ է որ เป զի այդ մարդիկ մարդիկ գալով Արցախ կանգնեն Արցախի պետականության կողքին, Արցախի եկեղեցու կողքին եւ Արցախահայության կողքին, հրկելու, պահպանելու Արցախը։ Մենք լուրջ միաբանվելու կարիք ունենք եւ մենք ունենք մի հետաքրքիր աղոթական առողակարգային մի ձևաչափ, որտեղ մենք ծնկի են գալիս տեղի է ունենում նորակառույց եկեղեցու բացման ընթացքին, կամ էլ դա կատարում ենք մենք ցակազարթի երեկոյան կոչումը դրմբաց է, ոգևորականը ծնկի է գալիս եւ գետնի խփումը կամ ինչ որ հարմար մի բանի խփումը, որ ձայնն է գալիս եւ այդ ձայնի միջից ոգևորականը տիրոջ ընդունում է բաց մեզ Տեր դուրը տրվում քո ողորմության եւ իրապես ահա մեր խնդրանքը, որ այդ դուռը բացվի եւ մեր ժողովուրդը ապաշխարությամբ մեղքերի գիտակցությամբ խավությամբ ներս մտնեն այդ դռով, ասեն՝ «Տեր, մենք քո ժողովուրդն ենք, եկել ենք նորից մեր ուխտը վերանորոգելու եւ հայտարարելու, որ պիտի դառնանք քո անբաժան եւ սիրելի ժողովուրդը։ Ահա այս է ամենից կարևորը, թե դառնում մենք կմտնենք, թե չենք մտնի։ Տերը ասում է, չկա այդպիսի դուր, եթե դու ծեծես ու ինքը չբացվի։ Մենք իրապես մեր ապաշխարությամբ, մեր խոստովանությամբ, մեր սխալները հասկանալով գիտակցելով դեպի այդ դուրը գնում ենք միասնական։ Հա, այդ միասնական աղոթքի միջոցով է, որ ազգը համախմբվում է, միավորվում է։ Մյուսը գալիս են լրացնելու ծրագրեր, այցելություններ, բայց հիմքը ամեն ինչի հիմքում պետք է լինի հոգևորը։ Եթե շինության հիմքում հոգևորը չկա, շենքը ճիշտ չկառուցվում։ Ամեն ինչ պիտի օրտնվի։ Գործը սկսելուց առաջ պիտի օրտնես։ Տուն կառուցելուց պիտի օրտնես, եկեղեցի կառուցելուց պիտի օրտնես, խոսքը տասելուց անգամ պիտի փարտաս Աստծուն ու սկսես քո գործը տանելը։ Եվ սա կնշանակի, որ Աստված սպասում է, որ մենք այդ դռնում մտնենք ներս, եւ դրանով մենք ավելի կհզորանանք։ Եվ մեզ բոլորիս համար տեսանելի կլինի բոլոր այն ծրագրերը, որը միտված պիտի լինեն ազգի պահպանության եւ նրա հոգեոր վերազարթոնքի։ Սուրբ հարության տոնին Արցախցի մի խումբ ուխտագնացներ Աստծո հետ իրենց ուխտը վերանորոգել են դա դիվանքում, մասնակցելով զատկական պատարակին։ Հնարավոր է արդյոք վերականգնվեն պարբերական ուխտագնացությունները Սուրբ Դադիի վանք։ Մեր խնդրանքին ընթառաջ, որը ժամանակին խնդրել ենք խաղապահների հրամանատարին, որպեսզի գոնե ծածկական պատարակին ընթառաջ թույլ տա ուխտավորները այցելեն այդ կարևորագույն տոնին աղոթագից լինելու մեր հոգևորականների հետ դատի բանկում եւ ստանան Սուրբ Դադիի բարեխոսությունը եւ օրհնությունը դա եղել է մարտ ամսին եւ հրամանատարը ընթառաջեց եւ արդեն 1 տարին լրանում է շուտով որ մեզ արկելել են այնտեղ այցելել հուսամ որ բանակցությունների արդյունքում հուսամ որ նաեւ կթույլատրեն գոնե ամիսի մեկ անգամ մեզ այցելելու դա դիմակ։ Այսինքն պատրաստակամություն։ Այո, այսպես, հա, միանշանակ մնում է մյուս կողմը, երրորդ կողմը համաձայնվի այդ պայմանը։ Նոր եկեղեցիների շինարարական աշխատանքներ Արցախում առաջիկայում չեն նախատեսվում, բայց միանշանակ շարունակվելու են խոնարված ու վնասված եկեղեցիների հիմնանորոգման ու բարեկարգման աշխատանքները, ասում է Արցախի թեմի առաջնորդն ի պատասխան եկեղեցաշինության գործընթացին վերաբերող հարցին։ Մի անգամ անդրադարձել եմ ես, որ նոր եկեղեցի Արցախում չեն կառուցելու։ Հներն էլ այն պատմամշակութային հուշարձանները, լուրջ պատմական վանքերը հնարավոր է փոքրինչ վերանորոգվեն բայց ավելի նախընտրելի պիտի լինի շատ ավելի ուրիշ հարցերի վրա անդրադառնանք մեր ֆիզիկական անվտանգությանը, մեր սահմանամեր գյուղերի ամրացմանը եւ մեր ժողովրդի բարոյահոգեբանական վիճակը ավելի հզորացնելու եւ անշուշտ այս ամենը համեմվելով մեր միասնական աղոթքով, իսկ այնպիսի եկեղեցիներ, որոնք ասենք հնարավորություն ունենք փոքրինչ վերանորոգելու բարագային արդեն վերահոսել բացել, դա անում ենք։ Ամարասի շինարարությունը արդեն մտել է երրորդ փուլ 23 թվին կվերջանա Ամարասի ամբողջ շինարական աշխատանքները։ Եկեղեցիների վերանորոգչական աշխատանքներին զուգահեռ կազմակերպվելու են նաև ուխտագնացություններ եւ ուխտավորները միաժամանակ սրբավայրերին գից տարածքներն են մաքրելու, բարեկարգելու եւ այդ գործընթացն արդեն իսկ սկսված է, իրազեկում է Վրթանես Սրբազանը։ Մենք արդեն ունենք ծրագիր, որ ոչ միայն ուխտագնացություններ, այլ ուխտագնացության միջոցով նաև մենք մաքրենք ամբողջ եկեղեցու տարածքները, արդեն մենք ունենք այդ ծրագիրը եւ ունենք այն բանկերի եկեղեցիների ցուցակը, Մոտ ժամանակներս մենք կայցելենք Հացի գյուղի բռի եղծի, որը սահմանամերձ է նաև Ադրբեջանի հետ եւ դիրքեր կան այնտեղ, բայց դա մեզ չպիտի խանգարի եւ մենք նաեւ պատմամշակութային շարժանների վարչության հետ ենք խոսել Արցախի հանրապետության։ Մենք կկազմակերպենք դրա մակրությունը, նաեւ մեր ժողովրդին հորդորելով, որ եթե ուխտագնացություններ են լինում, մատաղներ են անում այդ կենթանու վերջույթները ծառելիս չկախեն, նաեւ ահ չթափեն, շոշկավանք կգնանք այդ մակրությունը անելու, երից մանկած վանք կմաքրենք, մենք արդեն Սուրբ Հակոբ վանքը մաքրել ենք, մաքրել ենք նաև Եղիշե եկեղեցին, ճարտարի, շատ այդպիսի ծրագրեր մենք արդեն իսկ արել ենք։ Երկուսը միացնում ենք իրար ուխտագնացություն եւ նաեւ այդ մաքրման աշխատանքներն ենք մենք կատարում։ Չիմացության հետևանք է, երբ եկեղեցի այցելած մարդիկ Աստծո տան պատերից ներս կամ դուրս, երբեմն քրիստոնյային անվայել հետքեր են թողնում։ Այս ուղությամբ եւս աշխատանքներ տարվում են։ Սա մարդու կայացման մի շրջան է, որ մարդը չի իմանում ինչպես ինքը կայանա, ինչպես ցույց տա, որ ինքը կենսագրություն ունի, այդ ձևաչափով ուզում է ինքը անընդունել հեղինակություն, բայց այդ մարդկանց կհորդորենք, որպեսզի կենսագրությունը ձևավորելու համար պետք է բարի գործեր անել, բարի աշխատանք կատարել եւ գեղեցիկ ծառայություն մատուցել, որպեսզի անընդունես հեղինակություն թողնես <laughs> այդ ճանապարհով ավելի ընկալելի պիտի լինի քո կենսագրությունը, ոչ թե մոխիրով կամ քարածուխով պատերի վրա գրել։ Գիտակից մարդը ինքը պիտի լավ հասկանա, որ ինքը հոգի եւ մարմին է։ Այդ հոգու եւ մարմնի հետ կապված բոլոր գործառույթները իրականացվում է այհենց այդ մարդու դեպի հոգին, դեպի մարմինը իր սիրուց։ Եթե մարդ իր մարմինը շատ է սիրում, սկսում է հոգ տանել իր մարմինի նկատմամբ, խնամում է, լողանում է, բժշկի է այցելու եւ համապատասխան վարժությունները կատարում առողջապահական։ Իսկ եթե նա գիտակցում է սիրուց, գիտակցում ինչ է հոգին, կսկսում է հոգու նկատմամբ մտածել, որպեսզի հզորանա իր հոգին։ Պիտի գնա եկեղեցի, աղոթի, հաղորդություն ստանա, եթե մկրտված չմկրտվի։ Այս առումով հիվանդանոցի փոխարեն եկեղեցին է, բժշկի փոխարեն քահանան է, որպեսզի կարողանա այդ կապը պահել։ Իսկ եթե անձը ինքը գիտակից չի հասկանում այդ կանը, ստեղ արդեն պետք է քարոշչակ վարչական մեքենան աշխատի հզոր, որ կարողանա այդ մարդուն հասկացնել, թե ինչ կնշանակի հոգեպես հզոր լինել, ինչ կնշանակի աղոթքը իր հոգու փրկության համար, Այս է ճանապարհը։ Եվ այս ճանապարհը գնալու համար մեր հոգեվարականները պետք է ակտիվ լինեն եւ նաեւ հասարակությունը պետք է գիտակցի, ինչ կնշանակի մարդ անհատը պիտի գիտակցի, ինչ կնշանակի հոգուսով, ինչ կնշանակի հոգին դատար, ինչ կնշանակի խիղճը թույլ։ Ես սրանք մարդուն դանում են դեպի կործանում։ Ինքը մտածում է մենակ իստամոքսի համար, մասին, եւ կորցնում իր հոգեվոր արժեհամակարգ։ Դրա համար մեր ընտանիքներում, մեր դպրոցներում եւ անշուշտ եկեղեցում ահա այդ արժեհամակարգի մասի շատ պիտի խոսվի եւ նաեւ լրատվական դաշտը, որը պետք է մշտապես աջակցի այս հարցում, եկեղեցում եւ նաեւ մարդուն ցույց տա, թե որտեղ է իր հոգին փրկվում եւ որտեղ է իր մարմինը բուժվում։ Մենք անշուշտ պատերազմից հետո մշտապես այդ ենք շեշտադրում եւ նաեւ մեր երեխաների դաստիարակության, քրիստոնեական արժեհամակարգի ձևավորումը դպրոցներում եւ ընտանիքներում։ Սա շատ ենք կարեւորում անշուշտ եւ ծրա պահանջը շատ է։ Լրագրողներին հետաքրքրում էին այն բոլոր հարցերը, որոնք վերաբերում էին ինչպես թե մի կողմից իրականացվող քարոշչական, բարեգործական ծրագրերին, հոգևոր մտածելակերպի ձևավորմանը, կիրակնորյա դպրոցներին, հոգևորականների գործնեությանն ու հոգևոր ոլորտի վերազարթոնքին, այնպես էլ պետականաշինական ու այլ թեմաների, Սրբազան հայրը խորապես համոզված է Անհատի հոգևոր կերպարի ձևավորումն իր հերթին նպաստելու է հանրության լայն շերտերի հոգևոր կենցաղին ու կազմակերպվածությանը, որից շահելու են մեր երկրի հոգևոր ու պետական սահմանների անսասանությունն ու ամրությունը։ Կարող եմ մի բան ասել, մեր Արցախի հավատացյալ ժողովուրդը իրապես ցանկություն ունի դեպի եկեղեցի գնալու։ Ցանկություն ունի, որպեսզի իր կյանքի մեջ փոփոխություններ լինեն։ Ինքը ուզում է տեսնի այդ լույսը, ուզում է տեսնի այդ ջերմությունը, եւ որպեսզի այդ ամենը տեղի ունենա։ Փոքր մի պետություն ենք, որտեղ մենք կարող ենք լիարժեք լիարժեք դե մեր ժողովրդին ցույց տալ, թե բոլոր ճանապարհները անշտանում են դեպի եկեղեցի, բայց նաև ցույց տալ, որն է ճիշտը, որն է սխալը, ինչ արժե համակարգով ապրել, ինչպես անել, որպեսզի մեր ընտանիքներում այդ սերը, հանդուրժողականությունը, միասնությունը ավելի լավ, ինչպես անենք, որ դպրոցում ուսցից աշակերտ փոխհարաբերությունը ավելի ջերմ լինի, ավելի ծնողական եւ սիրո մթնոլորտի մեջ ձևավորվի, ինչպես անենք, որ մեր ժողովուրդը քաջ գիտակցի, լավ հասկանա, թե ինչ կնշանակի պետություն, պետականություն եւ դրա կորցնելը ինչ կնշանակի։ Սրանք շատ կարեւոր բաներ են, որ մենք ընտանիք, դպրոց եւ եկեղեցի այս երանգյունի մեջ, այս կարեւոր երանգյունի մեջ պետք է ձևավորվի հայ անհատարցակում, որպեսզի ինքը հասկանա եւ գիտակցի, որ ամեն մի օղակի թուլացում կնշանակի պետականության թուլացում։ Դրա համար մենք մշտապես մեր երեխաների եւ մեր հավատացյալներին մեր աշխարհոցների միջոցով միշտ հորդորում ենք, որպեսզի այդ արժի համակարգը ճիշտ դրվի ամեն մի օղակում, ամեն մի համակարգի մեջ։ Սրանով մենք կարողանանք տարբերվել, սրանով կարող ենք մենք ցույց տալ, որ մենք միասնական ենք, միակամ ենք։ Տեսնենք դեպքեր են տեղի ունենում, ասենք վերջերս մենք ջահի երթ, որ մենք գնացինք, ինչքան հաճելի էր, որ մենք միասին ենք։ Ինչա մեր ազգի կապողը միակ այդ ջահի երթն, մենք ունենք պետականություն լուրջ, որ վտանգի ենթարկված է, ինչի միասնական չլինենք։ Ինչի լուրջ հարցերում միասնական չինենք, անվտանգային համակարգում ավելի լուրջ կարևոր հարցեր ունենք մենք։ Եվ ավելի կշահի եւ տարածաշրջանը, շահի անիմաստով, եթե մենք հզորանանք, խաղաղությունը ախուսափելի պիտի լինի։ Եվ սա կարծում եմ կբերի նրան, որ ժողովուրդը քաչ կգիտակցի, լավ կհասկանա, որ ունենք շատ լուրջ եւ կարեւոր հարցեր, որի մեր միասնականությունը կբերի ճիշտ քայլերի եւ մեր քայլերը պիտի լինի ուղղված նպատակին եւ հոգեոր եւ ֆիզիկական անվտանգությանը մեր պետականության։ Վրթանես Սրբազանը տեղեկացնում է, Արցախի թեմը բնականորեն առաջկայում կշարունակի իր քարոշչական գործնեությունը, նախատեսվում է բացել քրիստոնեական ամառային ճամբար Մարտակերտում հայորդյաց տուն դպրոցը, իսկ Ամարասի վանքի վերանորոգումից հետո այնտեղ եւս կգործի նմանատիպ կրթօջախ։ Սրբազան հայրը նորից շեշտեց. հայ անհատը պետք է ձևավորվի ընտանիքի, դպրոցի, եկեղեցու միասնության արդյունքում, Թեմակալ առաջնորդը հանդիպումն ավարտեց աղոթք մաղթանքով։ Աստծո օգնականությամբ եւ մեր աղոթներով թող Տերը օրհնի եւ պահպանի մեր Արցախ աշխարհը, մեր ժողովրդին, որ เป զի խաղաղություն լինի Արցախում եւ Արցախի մեր ժողովուրդը, որ 88 թվականին սկսեց իր ազատագրական շարժումը, իր վերջնական լուծումը ստանա նորից մեր համախմբվածությամբ, մեր մտածումներով եւ Արցախը դառնա անկախ, ազատ եւ անվտանգ մի երկիր մեր ժողովրդի համար։ Սա է մեր ցանկությունը, սրա համար ենք մենք մշտապես աղոտ։ Աստված օրհնի ձեզ։ ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա ապրիլի 30-ի թողարկումը Արցախի թեմի առաջնորդ Վրթանես եպիսկոպոս Աբ รา համյանի օրեր առաջ կայացած մամլո ասուլիսի մանրամասները ներկայացրեց Վարդուհի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան, Աստված ձեզ հետ կհանդիպենք